السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله برادر در باب آن دعایی که نوشته جات است اون رو روان کردید گفتید این سوره طوری هست یعنی که درست هست یا نیست اولا برادرم اون دعا هست اون حدیث است یعنی که از سوره های قرآن نمی باشد بلکه حدیث می باشد که این حدیث را ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند همچنین ابو داود این حدیث این قول رو روایت کردگی هست میگوید برای اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم کدامی از صحابگان بسیار مشکلی به سرش آمد پس این براش گفته شد که افلا اعلمك کلاما اذا انت قلته اذهبه الله عز وجل حمکه پس میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایش گفت که آیا من برای تو تعلیم ندهم کلمه های رو که اذا انت قلته وقتی که تو این کلمه ها رو به زبان میرانی اذهب الله عز و جل مکه. الله سبحانه و تعالی مشکلی و غم و اندوهی که به سرت آمده است اون را از بالای تو دور میکند و قضا عنك دينك. الله سبحانه و تعالی با سبب این کلمات رو گفتن قرض تو را قدر و فراخ میگردوند که قرضت را داده میتوان یعنی که از قرض خلاص میشوی اون صحابی میگه گفت قلتو بله یا رسول الله میگه گفتم بله ای رسول خدا یعنی که میخواهم تعلیمم بده اون کلمات زیبا را تا اینکه از قرض و از غم و اندوه دور باشم قال پس میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که قل اذا اصبحت و اذا امسیت یعنی که صبح و بگاه بگو سحر و بگاه این دعا را بگو که اللهم اني اعوذ بك من الهم من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إن دعور قفت بكو قال ففعلت ذلك فأذهبها الله عز وجل همي پس میگه من این دعا را گفتم یعنی که این دعا را سحر و بگاه وقتی که ذکر کردم الله سبحانه و تعالی غم مرا دور کرد یعنی غم اندوه دور شد از من مشکلاتم آسان شد و قضا عنی دینی و اون قرضی که داشتم قرضم همچنین به آخر رسید یعنی که قرض من داده توانستم الله سبحانه و تعالی رسم فراغ گردوند که همچنین قرضم را داده توانستم پس بله برادرم این است همین دعایی که شما روان کردید و متاسفانه این حدیث حدیثی ضعیف می باشد چنانه که شیخ البانی گفته است این حدیث حدیثی ضعیف است اما این حدیث را امام ترمیزی امام ابو داود روایت کرده است راوی این حدیث ابو سعید خدری می باشد و یک بار دیگر در آخر انشاءالله این دعا را تکرار میکنیم اگر کسی که خواهش من باشد که برای درست تلفظ کردنتون اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال إن هست إن دعا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته